jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar rasululloh to'kdilar bu yo'lda qon sahobalar berdilar shu yo'lda jon rasululloh to'kdilar bu yo'lda qon sahobalar berdilar shu yo'lda jon sizlar ham to'kinglar bu yo'lda qon aslo zoya ketmas berilgan jon sizlar ham to'kinglar bu yo'lda qon aslo zoya ketmas berilgan jon aslo zoya ketmas berilgan jon jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar asirlarni ozod qiling zindonlardan o'ch oling kofiru zolimlardan asirlarni ozod qiling zindonlardan o'ch oling kofiru zolimlardan shunday xor bo'lsin u zolim kimsalar aslo ortga chekinmang olg'ir jonlar shunday xor bo'lsin u zolim kimsalar aslo ortga chekinmang jonlar aslo ortga chekinmang jonlar jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar kelsa sizga mashaqqat sabrlar qiling bu sizga mashaqqatmas imtihon biling kelsa sizga mashaqqat sabrlar qiling bu sizga mashaqqatmas imtihon biling kelsa sizga xushuvat shukrona qiling buni oxiri jannat jannatdur biling kelsa sizga xushuvvat shukrona qiling buni oxiri jannat jannatdur biling buni oxiri jannat jannatdur biling jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar qurollarni sayrating mujohidlar jannat sari yo'l oling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar jangda sobit qadam bo'ling mujohidlar